ostaju takvi i danas su takvi i sutra će biti takvi i dok janete će biti takvi. Ništa ne mijenjaju. Da bi Allah nagradio iskrene za njehovu iskrenost i tu, tu ustrajnost. Znači, konstantno ustrajavaj na tom putu i nema promjena, a da bi kasnio mu natike ili mi oprostio ako on hoće spana u ovo Ovo treba da bude naša vodilja. Znači, priroda naše vjere da će nas Allah subhanahu wa ta'ala iskušavati. A odgovor je naš da ćemo biti iskreni i da ništa mijenjati nećemo. Kako smo naučili od naših učitelja koji su na ove prostore i pogodili u 95%, ostavit ćemo ono 5% da ne bi ošli u šije i druge. Došli na ove prostore objasni nam kako ćemo se abdestiti, kako ćemo poginuti za Allahu vjeru. I kogod dođe i kaže to je puno, treba od toga oduzeti. Mi mu kažemo stop. I kogod dođe i kaže to je malo, treba tu još dodati. Kažemo mu stani. Pokaži se dijelima. Zašto je Allah subhanahu wa ta'ala kazao Ja ejuha allazina amanu, lima tekuluna ma la tefa'alun. Ovi vjernici, zašto govorite ono što ne radite? Kebura maqtena inda Allah, an tekulu ma la tefa'alun. Ka prežire? Da nešto kažete, a to ne radite. I onda oslikava, jesmo li dobro kazali, radimo li po tome, إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مقصوص زيست الله ولي one koji se bore na njegovom putu u safovima. Pa je onda oslikao te safove. Jel to raštarkani safovi? Jel to svaki hase zase? na vojska, vojna vojska i ostalo? Kehennehum bunjanum marsus. E ovo je znači bunjanum marsus. Znate šta je Bunjanu Mrsus? Ova ovdje zgrada. Ja sam je obično danas okolo. Da vidim šta ima s ove strane. Predvidio je nekoj balkone kad budu neko hajr činio ili lopovu činio da ima žen. Da gleda u vodu od koje smo stvoreni i da zahvaljiva Allahu Jalla wa Ala ili da zaboravi Allahu je blagodati i prkosi Allahu Jalla wa Ta zgrada, ona je bunjan, marsus. Znači, sva je ona, znači, ubežana. Nju drže ti stubovi. Nju drže temelji. Sve je to uvezano. Ne plovi krov u zraku. A nije temelj od stiropola. Nije su zidovi od slame. Nego je to znači bunjanom na sus. E ako hoćemo i kažemo. Da zaista ono što govorimo i radimo pokažemo taj šaf. I zato ehl sunnet lako odgovori svima. Pokaži saf. Pokaži da ti je stalo do jedinstva muslimana. Pokaži da nisi odustao od Allahove vjerenih milimetra. Jer ni jedna braća krajnost nije dobra. I zato govorimo o ovim fitnetima. Ja sam vama mogu govoriti o drugoj temi. Jer ja sam ubijeđen. Nećeras pa je trebalo odbiti kršatom. Nego sam ubijeđen čim pače nema na predavanje, to je jednom heftu vjerovatno i pogotovo onda nema na šaba u džematu. Pa i nema na ičindi, pa i nema na akšamu, pa se bojimo šta je s njihovim namazom. Jer Allah dželle šu kaže fe vejlu lil musallin alladina hum an salatihim sahun. Teško klanjačima, tu se ne smije stati, jer klanjačima ne smije biti teško. Ne smije, ne smije namaz biti težak, treba je namaz biti lagahan. Teško onima koji klanjaju, ali ne klanjaju kako treba. A u suri Merijem Allah Đelešanu kaže فَخَالَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَوُ شَهَوَاتِ pa saufa jel kao nagaje. A ni kaže na sljedeće zli potomci koji se strastima odaše i namaz ostavi se pa saufa jel kao nagaje. Takvi će u posebna gaja. On će u poseban džehennem od koga se utječe sam posebna provalija u džehennem. I kažu mu fesiri da su to ljudi koji neće ostaviti namaz u totalitetu. Nego onako, nemaju džemat. Nemaju džemat. I zato po pitanju braća da samo imaju dva mišljenja, a jedna istina, ali mi pogađamo da je obavljanje namaza u džematu farz. I dokaza za to puno. Varke umar, rake, in, ide dalje. A blaže mišljenje da je to sunnetul mu ekede. Znači, pritvrđen sunnet. Jel tako? Pritvrđen je sunnet da se sunnet ima, jel tako? Ima li ovdje niko, da neko nije ođerešen? To bi bila velika sramota, jel tako? Još to niko ne vidi. I to niko ne gleda. Možda, je li, navodim jedan primjer koji neće neko. Da se samo vidimo. Da shvatimo kako neki sunnetom mu eke, svi praktikujemo i nikoga ne izostavlja a drugi suretul Moekede može kod nas proći. I zbog toga su, kad mi čitamo prvrši prvi generacije, kaže 50 godina nije promašio početni tekvir. Imam, kaže Allah, uvek, kaže on, Allah, uvek. Mi 40 dana nismo uhavizali da dođemo u džemat možda, redovno. I to je, braćo, opasno, zato vas savjetujemo. Namaz je stup vjere. Ako nema pravog namaza nema ni pravog muslimana. U stvari, po mom mežebu, ako nema namaza, nema muslimana. Da se vratimo na našu temu. Allah žele šanuhu, draga braća, će nas iskušavati raznim fitnetima, raznim iskušenjima. Pa će nas Allah žele šanuhu iskušavati tamo gdje smo mi slabi. Iskušavat će nas fitnetima žene sam puno puta slušao hadis i kaže, što je i kada je slan ovdje rekao bojte se dunjavka kad samo treba Allaha bojati i bojte se žena baš se sve treba bojati da bi rava pre na tako kako ovo razumijeti znači to je znači to je upozorjenje to je znači vrhunac da bude vrhunac oprezosti u arabskom jeziku Allah je lešao što će nas iskušavati fitnetima, iskušenjima dunjaluka. I zato kaže poslanik Ali Islamu Hadijskog, bilježi imam i muslim, čovjek stari, ali sa njim dvije osobine nikako neće da ostare. Nada u duh život i ljubav prema dunjaluku. Čovjek, Amal Melek smrti hoda, kog će on pet bauštena ima. Neha ga razvršio sto poslova, zato što je ljubav prema Donjalu i nada u dug život, on tek treba sad da počne živ. I zato imaš stari ljudi, kad im kaže hađija, vidi štrtovaca, kaže, nemoj to više da se kada sram te bilo, Kao se tako ponašaš, ima u srčani bolesnika i ostalo. Zato što je to tabu tema, to mi se ne smije pričat, pokvari mu dan, pokvari mu život. Pojte se žena. Braćo, to je iskušenje koje je ne može na to iskušenje odoliti samo iskren mu'min. I zato je Allah Đelešanu dao tebedil, dao bedil, dao zamjenu. I čude sa ashabi kad kaže poslanik alaih salatu wasalam da će sa, za spavanje sa svojim ženama imati seba. To je njima čudo, treba da poslanik da im objasni. Pa im kaže kada bi to učili na pogrešan način, bili bili kaženi, kaže bi. E tako ćete biti nagrađeni kad to radite. Pa nam Allah propisao prave žene koje ne smrde nimalo hurije, samo ima muškaraca, pa ne prepisao četiri žene, ako smo isto tako mu'mini, krajišnici, kako da hoćete, hrabri, iako je zato mogućnost. Propisao nam rokinje, to je tema koja će možda dobro razrađivati naša djeca koja će doći i tako dalje. Samo da ne odemo, propisao nam brak, svaki dan se oženi, sutra se raziđe ako mora tako, a ne mora tako. Jer islam nije nered, nego je red, ali ne, ne u gri. Ne u gri. I zato pogledajte na nas. Hajmo biti realni. Pa pretrešte sve pitnete i da vidimo gdje je najveće iskušenje za nas. Baš pred tom ženom. Jer ti kad vidiš dobrog okonju, odmah vidiš onoga što koga vozi unutra, ako je fin okolje, nije onaj unutra. Ona je pocrno od griha jer ga kupio na haram način. I odmah se zgadio opet. I nije to namaz kada progonio ni onaj njegov žmigavač, ni ona njegov bola, ništa. Vidiš nekakvu čiganku, jer je za nje čiganka muslimanka posebno stepen, koja se znači razgovićila i sve pokazala kao hajvan i ti kažeš estavfirullah, estavfirullah, estavfirullah. I činiš istikbar i dođeš u namaz i tamo kažeš Allahu ekber stežeš ruke i počneš učiti i kažeš napote neko neko doleži neko je došao i ona je pred tebom to je kraće znači iskušenje to je iskušenje kako se boriti proti tog iskušenja jer nema iskušenja u ovoj vjeri a da Allah nije dao recept kako da se riješimo I zato je kazao ome je taqillaha yaj'al lahu makhraja. Ko se bude Allaha bojao, da ćemo izlaz. Izaćeš iz najveće provalije ako budeš bogobojazan. Zato Allah Đelešanu kaže وَلَا تَقْرَبُنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ السَّبِيلَ I ne približavaj se bludu jer je to razrad, razrad i ružan put. وَقُلِ الْمُؤْمِنِينَ أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم i reći vjernicima neka maglenke spuste neka pogled svoj spuste i neka vode brigu o svojim stidnim mjestima a tako kaže i vjernicama svako ko nosi nikad ne smije nikad glavu jer oči su na glave šta se će one vidjeti to je način da se na taj način čuvamo plus post, plus znači zikr, plus da sebi zgadimo ono što je haram. Jer ko bi od nas zaklo u krmka i rekao ovo je kurban i dijeli ga kao što dijeli mi ostali kurban. Gadi mu se to. I nema zaista u krmku kurbana. E tako sebi zgadi svaki haram. Da zaista kada vidiš taj grijeh, jer šeitan to radi da ukrasi a da ti tvoju halal ženu omrši, da je ona najružnija žena na svijetu, pa i da bude najružnija, pa je što ti baš toliko fin, pa u džennetu neće biti ružni, i ti ružni ćeš ući, bit ćeš fin tamo, i ti je, strpi se, to je 30, 50, 100 godina, neki će strpe zbog neki drugi, i te, Mandela onaj čak 20 godina zbog svojih budaleština. Fidel Castro će umrijeti za svoj širk. Oni su prijesljenici, nisu da oni mogu svaku poslo raditi, jer kamere prate i skrivene i otkrivene. Ali zbog svojih nekih ideala nemaju ti čeipa, a mislite da im, se, da im duša ne traži. A oni nemaju šta traži, da nam je svijeto se vatri. I zato rješenje za te fitnete je da uzmemo islamski trak da uzmemo znači sve ono što nam isna na nalaže i da se sačuvamo te fitne. Draga moja braćo, mi danas imamo fitne te jedenja kamate. To je jedan od posljednjih grijeha i posljednjih fitneta. Vi vidite kako oni objave rat Allahu Čelešanhu. Ima li u jednom gradu da je, naj, da je najružniji objekat banka? Nema. Oni to tako skockaju da se ti zaljubiš i onaj mramor i onoga portira i ona brata i onu traku će treba štat, ne smiješ u tamo, treba štat ti, mirno, predat se da ne što podne s kojim potego. A oni objavili rat Allahu Đelešanu. I danas nema muslimana da se nije osmrdio samate. Gotovo na zapad, ali na istoku. Znači, svi smrdimo grijeha. Inša Allah će lešanuhu kaže nama rješenje. Vodaru ma bakja mina riba kutu mu'mini. Prode kamete ako ste mu'mini. Odi pijalnega bankara še s tim ušlan. Da to ti mene pročiraš. Pa čovječe ti si ovaj iskupo rov prema Allahu za šanu pucaš nebesa. I zađivaš Allaha na tvoj boj. Reče ti trebaš kantonalnu abonu, čim prorade ovi doktori, odmah gore da te vidi šizofrenija ti nije, to je nešto kod da nije u reći sakrvo. Ti na najugledniju ustanovu napadaš ovdje. Ali zapakuju tako lijepo. Pa ne boj platiti račune, samo jedan dan. Pa ćeš vidjeti kako i zatezaju i otezaju. Piše dole zatezni, zatezna. Kako se boriti braću protiv tih fitneta? Zad nisu naši mnogi madici, upali u te kredite zato što im neko šovi pamet i što slijede ljude, a ne slijede dokaz i idu svoji moza pred, a onda traže Buhariju i muslima da začepe svoje rupe. Pa uzeli neke kredite i upali u tu provaliju. Jer po svakom cijeli ja moram imati svoj kući da je moja jedna kroz jedan. Mi moramo se, draga braćo, riječi, liječiti od toga da budemo mu tevekili Allah, da se oslanjamo na Allaha punovu a zatim da međusobno sarađujemo. Kao što kaže uzviženi u suri koja se zove El Naide. Društvena sura, sofra, kad sjede svak gleda da učestuje, jel tako? Zato su prije bile sofre. Čim su se podijelili tanjiri, nastali su džematici. Dok se je kučkalo u jednu času, svake svakoga volio. Danas ste rođeni brat, ne može deset peniga, pošle kaže, čestitam ti dobitak tvog Hamze. Molim Allaha Đelešanu da pravi Hamza. Ne, ne. A vozi okolju od 50 ili 100 hiljada eura. Zato što jede iz tanira. Jednoga ti iz drugog. U toj društvenoj suri Allah Đelešanu kaže وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَ وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ sarađujte, potpašte se, budite pčelari, ali nemojte u kamac. I nemojte krasti jedan drugi od pčele. Ovo pogotovo vi zapamte ovdje. Kaže, bradanje ukrile, krava bradanje našle. I kaže, rekao, čovjek, slušajte me bradanje, vi koji ste mi našli petač, ja u Bogda u džamiju. Eto, imena u petak. Pa se pazimo. Znači, sarađujemo na dobru i bogobojaznosti a nemojmo sarađivati u griješenju i prijateljstvu, kao što je danas slučaj. Jesi ti ovo sa mnom? Jesi, jesi, hajmo mi ovo sa Je tako da. Šta vidi da izađemo iz tog fitneta? Jeste da pružimo ruku. Vratite kolika su ova nebesa. Nema ni jednog stuba. Od ozgo kapa. Pa nekom je zakapa više, nekom je manji. Pa se samo treba, kao što je Allah Đelešanama pokazao kako je on pravedan. A mi ne možemo biti tako pravedni. A nas on uči ti ubačiš jedan šalgraj ovdje, trogu taš ga, ovaj nokar kaže, hvala te, evo i mene došlo. Nije sve u ošlo. Ili opamke, ili tamo ili vamo. Ravno mi je, pravredno se raspodijelilo po čitom organizmu. Osim ako je poremećaj, znači to je izuzetak, nije pravilo. I zbog toga, to je fitnet kojega danas neko hoće zapakovati u čelofan, neđašet ili kaže ovo ti je lunch paket. Ne, ne, ne, to je neđašet koji smrdi i švana iznutra. I onda to ukraš neki pis, pisana kaca. I kaže, ja to lako sve, ja samo kao lako potegnem. Potegneš ti Allahu srđbu jednom, pa dva puta, pa sto puta. I onda kažeš, šta je ovo? Šta ovo pojavile se neke ovčije bolesti, ne smiješ sad janjetne, haj ne smijemo krmka, ne smiješ sad janjetne, o, A mora zato što ti zazivaš Allaha Đelešanu. Pa Allah Đelešanu će nam zabraniti ovaj zrak ako, ako on bude tijel. I zato si vidio čovjeka, kaže, guši, guši, daj ave, daj ave kad umiri. Jer počinju, počinju, znači, pluća da kažu i polako idemo u penziju. Stajemo čovjek umire i puca. Draga moja braćo, mi danas živimo u fitnetima raznih tumačenja islama. Pa imaš islam, imaš vrijeme u islam, imaš bosanski islam, imaš turski islam, imaš hanetijski islam, imaš šafijski islam, to su, još, to su zlatni islam prema ovima danas imaš znači milion islama imaš. Kako se snaš u tim islamima? Zaista su to fitneti. I svi kažu Kur'an i sunnet. Pitaš dede što ti si nije u džami i kaže dokaz iz Kur'ana. Šta će se mreći? Kaže. Šta ti je dokaz? Kaže la i kraha fiti sura al-Baqara. Nema prisile u vjeru. Pa dobro, sin vlah kajde. Još jednom ponoviti to. Čekaj, ti si rekao ajet koji se odnosi za, za vlahe, za ehlu kitab i ostale mušike. Njega ne smiješ uvući u džami nikako. Ali on kaže, ja imam dokaz iz Kur'ana. Ko što meni jedan profesor objašnja i ja mu kažem, dobro, što se ovi vaši rici potiraju kad učim u jezin, oni notarije vaše i nabraja, onda oni prouče Fatihu i potiru se sa nijetom šefa i potiru, pogotovo lijeka čuvamo da ona se ne razboli, jer od, od nje ćemo biti proživljeni. Jel? Što se trplja, trljate po lijepnjači? Šta vam je dokaz? Kaže, pa jesi ti čitao Buhariju ikada? Kaže, u Buhari ima dokaz se poslanik, ali sam prilikom spavanja potirao po licu po tijelu. On je, znači, iz kreveta donio dokaz u prvi sat. E to su ti aklanini. Oni koji daju da pamet ide naprijed, kad se pamet izgubi, onda daj da začepi rupe i tu vlagu nekakvim dokazima. Nekakvim dokazima. Znači, braćo, danas živimo u fitnetima različiti tumačenja vjere. Fino, fino, fino, fino, fino, vaz, vaz, vaz, vaz, i onda kad na kraju gruhne nekim izvišenim stvarima, I onda ti kažeš kako ovo sad progutati. I ono što je braćo najgore da se pojavile dvije krajnosti koje se nikako ne mogu tolerisati. Prva je popuštanje u vjeri. Jednostavno, ljudi koji su vukli ovu stvar u mnogim stvarima, danas vidiš ga, obrio bradu, uradio ovaj propis, ostavio ovo, ostavio ono, što kaže, znaš gdje živimo, jeski geografika učio. Živimo islam u vremenu, islam na Balkan. I ja gledam emisija islam u vremenu, u šanski kanton, znači nagledao sam se harama da bi jedno pitanje dobro skužio. Pa ako islam bar u vremenu, gdje je kakva što kažu krajšići, krajšići, što se nije umotala, Jer ovo kad kaže se žena pokla u krajini kod Sadiskoj, kao žamot, što se ta nije žamotala, nego i mu vremenu, pa još sve vidi, i sjedi neko sa njom i on odgovara šarijetska pitanja, i išla mu vremenu. Ja. Znači, popuštanja, odlaženja preko svi, znači, kodeksa, da bi se udovoljilo i tako su radili Benu Israim. Znači, prodavali su Allahove ajete bi semenim kalinat za nešto što malo vrijedi. Ohaladljivali ono što se nikako halaliti ne smije. Ili obratno, znači, popuštanje u vjeri. A mi se vraćamo na naj, što sam ja citirao kada je preselio Hamza. Da ništa nećemo mijenjati, jel tako? I ja dođem na pijač i vidim na pijači braću našu koju smo mi naučili prije deset godina kakvi će izgledati oni ostališti. A oni meni kažu, ti dolaziš sa visokog fakulteta, šta što sa tvojom vrstvo? Mi ovo svaki dan prebrajamo ove prljave bosanske pare i prebrajamo ove bosanske prnje ovda, ove, ove razgolećene žene i opet se držimo, a ti si tamo ošao da učiš šarijat i došao sam sa nekom posebnom filozofijom od tuda. Što se to sa tebom desilo? Pitaju se braća. I onda mi kažemo, pa ne razumijete vi, vi ste bosanski peduini, a mi smo neki prosvjećeni, prosvjećeni ljudi naučili da su ovi Arapi što su nam govorili, oni su to negdje, jeli, niste on dobro razumijeli. Nego smo to mi sada dobro razumijeli, koji još uvijek ne znamo subjekat i predikat na arapskom jeziku, kako se kaže dobro. A pogotovo ne znamo šta smo mi u rečenci. Jer da mi znamo da smo mi, znači, objekat u rečenicu, znači, što nas gleda. Gleda svaki naš pokret, drugačije bi to bilo. I zbog toga, to su pitneti. Kaže jedan brat u Sarajevu, ide baš s Arsijom i dječak najde, kaže, oče, može li jedna markica? A brat je obukao rolku, crnu, hlača i tako dalje. Kaže, moj, vidiš da ne radi. Znate, ono, ovaj, kad ne rade, pratili, nema od ono bijelo malo. Danas ne radi, danas nema, naša sloboda. slobodan. Tako je kod nas postalo, znači vjera je postala da mi živimo od vjere. I pokušavamo, ko se god pojavi, da živi za vjeru, kažu nije normalno. Pa tako je poslanika je sam povodno. Kaže ovaj, ovaj ne razumije. Ovaj znači ne razumije nikak. Nisi, nisi ušao u tokove. Ne znaš ti situaciju dobro. Treba ti neko dobro očitati bukviću kako se ponašati. Treba ti mu ta velija doć i dati kvari program. Ne do džanije, ako ti budeš više od toga išlo, to je belaj. I onda ljudi u džami sjedu, zagledaju se sebi među noge, hođa se zagleda u jednu tačku i mi kažemo šta je hođa vazio, kažemo Allah je nešto dobro vazio, šta je govorio, a pa nismo se pripremili da mi gledamo njegovo usta, da vidimo šta ispada iz tih usta. On zid zove i zid kaže da mu je kom nešto jasno. To je braćo popuštanje, to su fitneti koji se ne mogu nikome dozvoliti. Jer ovo nije moja babovina, pa sad je prepakujem ovako, sad je prepakujem onako. Ovo je Allahova vjera. Uzmi je ili ostavi, subhanallah. Čitaju knjige i sami zaključuju s naučarima i bez naučara. Tako navodi jedan šejih, kaže, došlo mi pet ljudi. I ja im kažem, ja pogađam zbog čega ste došli. Vidi on da su oni nenaspavani, umorni, upuhani. Kaže, pogađaš će. Kaže, došli ste da pričamo o tekfiru. Kaže, pravo ali, pogodio se. Hoćete li još jedno da vam pogodim? Kaže, pogađaj. Hoćete da vam kažem ko vam je glavni? Kaže, de, ovaj kaže se najviše upuho. Njemu je najtješnije na dunjalu koji on sve prečatrio oko sebe, Ostao on samo musliman, tješno mu, od volkog dunjalka on se vako štego umire. Jer sve haram oko njega, sve murtedi, ne smije ješti ništa ne pit. On će umrijeti od muke. To je ono, braćo, danas, što je isto tako jedna druga krajnost. Pojavili se ljudi koji čafire, braćo, najveće učenjake ovoga ummeta. Kafir je jednog bimbaza koji je muđedid, ovoga vremena. Jedno koji je poslao da desetine svojih momaka i ovdje pogledan za, za ovu našu odranu. I ovo je našoj borbi. I kad im kažeš, dobro, mi nismo vama autoritet. Mi nismo za popuštanje. Hajde nađemo neku sredinu. Hajde nam neko presudi. Kaže, ko je to pametna da nam može presuditi? Neki dan, naš šejh Abdul Melik, koji zaista zaslužuje da ga ističemo, gdje smo kazali minel mu'minine li žalu sadaku ma ahedullahi alej. Ima vjernika koji su iskreni na onome što su Allahom obećali. Koji su ostali od prvog dana i dan danas su takvi. Raspravlja sa jednim našim bratom Dajom i kaže mu živ bio. Otkud ti te stvari? Odakle si uzo kaže iz Čitaba? Dobro. Hajmo opet dalje nisi ti mene autoritet, iako si ti predavno obučio, iako si prve što ti dečovi bili od, od mene i nije tako rekao, nego to se podrazumijeva, jel? Hajde da se vratimo nekome, hajmo izabrati najžešće učenjake na Dunjalu, hajmo u pećinu i traži, hajmo i negde nas, ne da voli presude. Kaže, ovo je jasno ko dan, ja samo uzimam od mrtve u lime. Znači, i kaže, razlika između mene tebe u temeljima vjeriti. Mi se u temeljima vjere ne razumijemo. U stvari to su dvije vjere. Ja imam jednu vjeru, a ti imaš drugu vjeru. To su, braćo, krajnosti s kojima smo mi imali problema. To su naša braća. Kao što su i ovi što popuštaju. Što kaže šeh Jusuf Ametullah Elej. Sa one ljude koji su nosili brade pa i obrijali. Ne vrijeđam braćo ovdje nikoga. Ali za neke ljude koji su tako se s tim bradama, ja sam jednu tri godine samo ovako se gulio za bradu, vuklo je, vuklo je, i evo vidite koliko sam je navuklo. Da je nisam vuklo, možda bila jedna manja braca i ne bi bio nigdje upadljiv. Jer, što su nam narasle velike brade, moramo i to riješiti pitanje. Prijali se svaki dan. Jer, titinu je vojske, pa posle je vojske, pa ovo, ponu, Pa ono. ti kad navodnjavaš, nije svaki dan i oreš i kopaš, tu se jednog dana I lipa nikad ne kapla. Ako donese kakva ptiča, kakav plod. Kaže, poručujem svoj brać, koja su se već spremila da bradu skinu u legin. Znate šta je legin? labor. Da nam najave da ostavimo te brade u arhivu i da gore stavimo ime prezime. I da mu dadnemo Marku. Da otplatimo tu njegovu bradu. Nije ona skuplja, zato što Vuna je skuplja, pa ljudi, jedno ili pola Marke je pokrenut. Jel? ali da ostavimo arhivu da sutra kažemo bili su ovdje neki ljudi koji su nosili brade, evo dokaza. Jer Turci po čitom svijetu arabskom kažu mi imamo poslanikove brade, ali nemate. I vuku te tlake, to je laž. Ali oni vuku neki dlaka naš negdje u kanalu i vuku. Pa da imi ostavimo te dlake i te brade da se zna da su nekada neki ljudi pa da oni nemaju filmove pa vrate ono onda tradiciju kako su žene hodile pod nikavu. Pa šta je to? Ja kažem jedno neni ukru poj. Vidla je ženu moju pod nikavu koja je ha! Eko, ne boj se njeno, ovo je ono što ti prije 30 godina nosila. Kaže, ali nije to za ovo vrijeme. Rezura je pukala je petarda u glavu. E. Hoću da kažem, draga moja braća, Znači, kao što nismo za popuštanje uvjeri. I to je taj srednji menheđ s kojim je došao poslanik Ali Šratu Osram. Ne zagovaramo ni ratni mir, zagovaramo islam. Ako može islam da dođe bez jednog metka, nećemo ga džaba trošiti. A pogotovo nećemo pucati u muslimane. Jer kaže poslanik Ali Šratu Osram, jedno ashabu koji je ubio mušika, kaže što si ga ubio? Znači da je rekao la ilaha illallah. Kaže Allahu poslanice, on je tijelo samo da se spasi. Kaže, jesmu ti prsa otvorio pa vidio. Kaže ovaj ashab, tako mi Allaha, poželio sam da nisam bio muslima do tog momenta. Tako mu je to teško palo. To kod nas, svi muslimani danas, ne tako mi Allaha. No u našoj vjeri ima tekfir kao što ima i iman. Ali ne može svako da se petlja. Što se ne dira u struju, hajmo svi električari biti. Hajmo svi djelati visoki napor kad su toliko radili. Nego od stručnjake tražimo, ha? Što je dosta ti ne radi, ideš, klačeš po ulici, ima kakav lečar ovde. Ne smiješ to odiran. U kupatlu hoće da se kupaš, on te trži nešto, pečate. Kaže, ne se ne kupat, more, mogu, mogu gledat biti ovde. Zato što ne smiješ u to odiran. Ali u šarijak smiješ, zato sad nema halife, nema ovde da te klepneš šakom po glavi. Pa smiješ izdavati petve. Pet izvodite uvjere, izvjere, uvodite uvjeru i tako dalje. Pa zbog toga, brać, draga moja braću, kaže brat Abdom Melkome, hajde nam neko presudi, hajmo se obrati nekome. Kaže, takvi ne postoje. Znači, evo ja, ja sam, ne počinje historija i vi ste svi u zabludi. Draga moja braćo, to je krajnost koja nikada nije mogla Takvi ljudi se pojavili da bi 93. treće Bosni, koje je predvodio jedan čovjek iz Londona koji se zove Buhamza London, Basri. Izgubio obe ruke u Afganistanima, dvije kuke ovdje ugrađene. Izgubio ratovo čovjek. Ali ponijelo ga. Nije isključio čok. Ponijelo ga je došlo u Bosnu i kaže, aha, vi ste svi čaferi. Što? Pa kaže, srađujete s ovim čaferima, idete sa njima braniti ovu državu i tako dalje. A kod nas ja sam zastava la ilaha illallah unutra svi moraju klanjati po šerijatu se sudi i tako dalje ali njemu ne ide po njegovim bolestima. I kaže njemu šeh Enrije Kipa, spakuj se, pa idi, toni blera prečatir i ubjeđivaj ga da bude musliman. Nije mogao proći, spakuo svoje stvari i otišao. Ali ostavi koji je u datom momentu dobio nešto na jačini, pa se onda ponovo ugasio, pa onda kao šije. Znači, šije se nisu oporavile onoga momenta kad su i osmanlije i gačene s ovih prostora zgađali u predjelu Maroka i, i, i, i, ovaj, i Alžira i Tunisa, kad je trebalo da padne Beć, tad su oni ušli i pobili muslimane tamo, tad su izgazili muslimani, od, od tada postoje bošnjaci u Tunisu. I u Maroku, i u Alžiru, i u Libiji, i mi nismo mal narod U Turskoj naš ima 9 miliona. U Siriji 4 šiljara, pitan Sirića. Halo, halo, rekod bi nule. Kaže, ne, ne, ne, 40 hiljada. Znači, ima nas, otkud mi i tamo? Pa Hanđar divizija, muslimani su borčet sa muslimanima. To je bila jedna država. I to je lako razumjeti. Danas imaš Evropsku uniju, ideš iz Norveške do Bugarske, do Bugara, tamo ne treba ništa su karte zato što oni jedinjavaju kad Turci krenu ponovo od tada da kažu stanite. Nisu mogli proći sa tim svojim idejama, ali kažem virus je ostao. I preokupirali se. Jer braćo, kao što ima gulu u drugim stvarima, ima čovjeka, kažeš mu nemoj biberati te ćevape toliko, otiće ti bubreži, kaže meni fino. Dobro. Drugom kažeš, nemoj spavati toliko bolan, Pa vidiš kakav si da si. Znači, isto da te iz grobnice izvadilo. Idi malo hodaj, pretjeruje. Drugom kažeš, nemoj toliko rad, bolan. Ka ja uživam kad radi, o mašallah. Uživa, sve mu daš noj, surin, zle. On uživa kad radi, pretjeruje u tome. Drugom kažeš, ti tu svoju djecu, nemoj toliko tuć. Kaže, dobro, neću. I nikako je više ne tuči. I djeca mu ko majmuni skaču pokući. Primjer radim. To je pretjerivanje. Što god ode u koju krajnost. Tako i ovim ljudima. Pa ima li išta u ovoj vjeri osim toga? Kaže, to je najpitnije. Od toga krećem. Danas ga ugostiš, ja sam braćom Švedskoj tako imao slučaj. Ugostio te ljude i raspravljaju, hajde reko da pričamo malo. I došli do Alije Izadbegovića. Ja im kažem, braćo, ja ovdje stajem. Ne zbog toga što ja sada nešto aman zaman volim Ali za Begović. Volim Allah da mu dadne ono što je zaslužio. Ako je bio mora za Islam, a Islam jeste da mogla da ne lijep džene. Ja ovdje šta je, zašto? Zato što ljudi koji su došli da ne uče vjeri, stali su tu i nisu ga čafirili. Zato što u šarijetu imaju izuzeće nekada svoje, svoje mjesto kaže ko brani čafira i sam je čar. Ustaju ljudi, izlaze iz kuće, ja sam potrošio za ručak, umorio, jezik potrošio, objeđivajući se, ja ošao, vratio se, ukrali mi ženu i provalili mi kuću. Zove Hafiz poča te ljude, kaže ste vi normalni, čovjeku ste ženu ukrali, kaže se on moli Boga što on živo stoji. Znači, da nećemo mi u zatvor, mi njega skresali. I oni su meni pokazivali oružje tada. Traču ljudi koji kradu, ja im kažem, jedan ima šanđaklija među njima, ja ga zovem šalko dinamitaš. Znači, košta je volika, lače zavrne, a lopov čovjek uvijek bio, ali eto ušao islam, u islamu ima šalko mjesta. Napao prvog mene, kad sam došao dole, napao ovdje u menika, koga je god stigo. I kradu, oni idu kraški telefone i ostalo, jer je kolje sve halal. Ja im kažem, popnijete svima jedno prdo pojiš Geteborga, opijete se vamo gore i objavite svima nama vam dođa. Prvo u mene zarobite, nije problem, ja ga nijemam za vama. Ali idete svakog prvog na socijalu i kažete sve poštujete, uvažavate, ljubite krstove i po autima i van auta, naprijeti krst, nazati krst. Kao što je došao takav jedan i bratu kaje, šta ti to prodaješ na pijac? Što ćeš ti ovdje ovim griješima? Kaže, brate, halali, jesi ti možda primijetio, ti si žakovan mi i naprijed i nazad, kaj samaš, ne možeš govarati. <laughs> pa ako me pozivaš u islamsku državu, što živiš sa čatirom? Zove me jedan brat i kažem ja, šta ima gore, kaj ima mušrika? Pa znam ja to, pa šta šta njima? Kad je rekao poslanik, kada je šaram, ene beri umminel muslimine, ja kumune vorad zuhuril mušrikin. Ja se odričem muslimana, koji žive zajedno sa nevjerično. U drugoj predaji stoji da se ne smije zastaniti koliko oko dopire, ako možeš vidjeti vatru tamo negdje daleko. Ovo sve vam muslimani, a ono tamo nevjerično. I to je kod nas ovdje bilo. Muslimansko selo, vlaško selo. I ima onda među zona. I pošta dolazi obara, pogleda ga ne bi ko klepno šakom ili, ili kapom. Ostaje kod jednog koji je već poprimio njegove sredine, pošto je ostalo i on ode. Nije ulazio u kuću. Ja znam moju staru kuću, nikad vah nije ušao. To je bio ponos. Gdje će vah u kuću ući? Moj didiš o kosti u liku tamo, nikad u vašku kuću nije ući. Na šta li spavu? Čečer kaže u vašku kuću ući. To je taj, to je ta odricanje od nevijenika. Ja, I kažem, to je to pretjerivanje. Te ljudi ne poštuju braćani sami sebe. Jedan od njih kaže, ja sam obavio, obavio tri hađa i smatram da nisam bio musliman, moraš to ponoviti. To su, braće, opasne stvari. To su naša braća. I mi ne trebamo više da nalijevati vatru. A ja imam pravo, kao jedan, jedan pionir ovoga džemata u Bosni Hercegovini, ove dave, da ovako govorim. A nikoga ne vrijeđam. To su naša braća. Ali trebamo ove, znači, vruće, malo zamrzivač, a ove ledene, upaliti nekakav kompresor, da ih malo zagrije. Znači, nijedna krajnost nije dobra. I zato je Allah Đelšanu kazao وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا I kaže mu Fesir, ovo se odnosi na sve. Kaže, mi smo vas učinili središnjim ummetom. Neka je na sve dunjaluka. Da budete kao sretni put dokaz protiv svi ostali, a da poslanik bude dokaz protiv vas ako skrenete negdje. Ako skrenete. I zato je poslanik, ali je slatno sam, pa makam se malo dati sad. Ustao jedne prilike, vraćao i povuk ovako crt. Jer nekom je treba jasno. Da mu bude jasno. I rekao, hada se lako mu Ovo je pravi put. I ja sam se često pitao, što mi svaki dan govorimo, ih, gdje nam se lako mu sa pri. Ništa ali moraš se skret, vidiš, vidiš, vidiš, malo ne prađeš, ode ti, htio me je luk, uvijel tam gaš, malo sam nič pratio, put ti za luto. Kaže, ovo je pravi put. A onda je ustao i sa jedne i sa druge strane povukao putete. A kaže, radi hadi suburu se ja ti. A ovo su sedaški putevi. Na svakom ovome putu stoji sedak, kad odvalo vam, skreti, hajde zbrigavac, hajde malo tamo, hajde vamo, i mi vidimo, Ovi što popuštaju da pale zvigače. A ni ovi što peterivaju ništa tako. On je zvigač i pogasio. Oni nema stop nikad više ne znači kod stop. Oni uleću odmah. Ne postoji zakon i oni kažu to nije od Allah. Da se hoće da naprave nered i u saobraćaju, a kamo li onda u drugim stvarima. I zato, draga moja braćo, mi moramo biti svješni da bilo koje pretjerivanje. I zato poslanik Ali Šaratu Osam se nije često ljutio. Jer je njegova osobina bila da je bio blag. Al kad vidi da ljudi se igra, kad ljudi hoće da nešto izmišlje novo, onda se ljuti. Došla trojica i hoće da pitaju žene poslanika o tajni mi bari. Oni prate poslanika, ali selam. I ovo je srednji braćo put. Da mi stavljamo nogu gdje je stavio poslanik, ali selam. A ne nekakav filozof, a ne nekakav budala, Nama je on uzor sallallahu alaihi wa sallam. Abdullah ibn Omar je išao i stavljao noge svoje će i stavljao poslanik alaihi sallatu wa sallam. Pa se potkrimo jedno drvo gdje se poslanik saginio, pa ga pitao sa što ti sad saginješ tu dan? Kaže, saginio se poslanik alaihi sallam. Pa nema sad drveta, ali kaže, ima sunet poslanika alaihi sallam. Išli su, znači, iza poslanika alaihi sallatu wa sallam. I činili ono što je radio poslanik alaihi sallatu wa sallam, znači, u bocu su gledali da takav sunnet znači isprovode. Ali mi je ošla misla ako me neko može da početi šta sam jeste odlično, bravo Ali. Da me jedan početio, mi, možda bi neko rekao ovo što si dogovorio, zove da me ti početiš. Kažu, došla trojica i pitaju, kažu, rećite nam kakav je bio tajni ibadet. Počne nam. Pa je su žene govorile za zastora, a onda je jedan od njih kazao, ja se nikako ne ženio. Jer evo s rođenim što mi kazali, dok ja ženom tamo vidim šta ćemo i ostalo, ona ima svoj neki zati, a kako će ja i badet? Pa se ja neću nikako žen, da samo i badetim. Drugi kaže, neću meso jesti, čim meso jedeš, samo sa hrću. Ja. Treći kaže, ja stalno postim. Došao poslanik, kada je salatu sram, dobio izvešće. I ljudi bili pitali, pa se je popeo na minber i kazao, ma balu kaumin, kalu keda o keda, Šta misle ljudi koji su rekli to i to? Kaže, fema ene, a što se mene tiče, ja ću se, kaže, i ženiti. I ženio se poslanik ali islam. I kaže, kaže Aisha radijallahu anha, kad je vidla jednu ropkinu, odmah se me kaže zamrzila. Znala sam, kaže, da će poslanik ali islam uzeti sebi. To je ta ljubomora. Jedno Aisha radijallahu anha, pa se poslanik izvukao polako i očišao. Ona odmah za njim kaže, ode nekoj drugoj ženi. Pa kad je vidio poslanik Al-Salam, kad je vidio da on moli za stanovnike Bakije, pa je pita kasnije Vajša, a kut ti krenula? Kaže, ja Rasulullah, ente fi se'n, va ene fi se'n. Ti su svom poslu, ja sam u svom poslu. Mene ljubovina proganja, a tebe i badeti. Volio poslanik Al-Salam žene. I šta je volio, rekao da mu se to sviđa od unjavka i mirisi, ali u žitak u namazu mi kad stanemo, na, prvo ne dođemo u namaz, reći smo, nema nas nigdje, a kad dođemo da se samo češemo, onda gledamo, ovaj, drojimo, ovaj, ostane stvari vidimo, sve bi vidimo u namazu. Kaže, ja se ženiti i meso jesti i postiti prekirati, a ko ostupi od moga sunata, nije od mene. Kako se naljutio. Jer nekada, braćo čovjek, može imati dobru namjeru. Može imati dobru namjeru. Kaže, meni je malo tovar još na mene tovari. Jer to je nekad, znači imaju kompleks veće vrijednosti. I onda se on nikako ne može pomiriti da bude kao ostali ljudi. Ja znam jedne prilike, neki imao su trenirali, pa je ošao ovaj jedan naj, najjačiji među njima da se presluče tamo. A jedan je uzeo patku svoj, nakvašio malo i zvizno gore plafon. Ne veraš i loptom dopad, kamo nogom. Ovaj dolazi i kaže, gledaj paša šta je čovjek uradi. On ne kaže, ovo je nemoguće, on ima komplet šećere, on se zagrijava i on se razbio dok to <laughs> nije dodirno. Ne može on, on ima komplet, znači, a ja sam bio očevidač, ja sam bio očevidač, kad je jedan brat, znači, bio gruhan drugog brata, zato što on ima komplet da je najveći, najveći čovjek. I brate se nakon šalio i kaže, ja sam jači od tebe. Kaže, vidi na brat vadi ruke žepova i niša ime. Kaže, brate, halali, jači sto posto, ne boj se. Jel, čovjek ima kompetencije, i on onda kad vidi ostale ljude, kaže, ja moram doći nečim novim. Moram doći sa nečim čudnim. I zato je kazao poslanik, ali salatu wasalam, la ju sadu dinun ahadan, illa galebe. Niko se neće pohrvati sa virom, da ga vjera neće baš na ženi. Zato mnogi ljudi, ja znam u Švečkoj je bilo neki alžiraca koji su bili veliki muđahidi u Afganistanu, ali vratili se, ponijeli velik teret i onda sisa droga, ovo ono sad je nema, znači sad, sad i čafire i oni pravi muslimani. I zato mi moramo biti oprezni. Moramo biti oprezni da nas ne upati znači taj trans koji je nepoželjan. U našoj vjeri, braćo, ima tekfir. I o tome mi kažemo toj našoj braći. Mi se u sulima sama slažemo. god ne suli po Allahovom zakonu. On je, to je osnova kufr. Ali sada da imamo čovjeka čovjeka, jesi li musliman, izašao se ti izvjere, ova izašao izvjere, ova izašao. To nije bila praksa poslanika, ali je šalatu musliman. Ni prijašnji poslanika. Musa, ali je dobiva naredbu od Allaha Đelešanuhu. Idhed ente wa ahuke ila Fir'aune. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى idi ti tvoj brat Harun faraonu najvećem tagutu svi vremena i razgovarajte sa njim lijepo razgovarajte pazi lijepo sa njim razgovarajte lago možda će se on prisjetiti ili pobojati Znam se da je došao Musa alaih selam, ja to često ponavljam. Jer zbog što ne braća samo gurno lako kopta, odmah je pao mrtav. Sutra zove ga njegov rođak, a i ovoga sred, kaže, ovo su imene koje on ga juče, trepao se odmah. Znači, Musa ali je udario mene ka smrti kako bilježi sa hodis, odmah mu oko izbio. Znači, on je is, iskušan, Allah mu dao veliku snagu. Zato ja kažem, meni da Allah dao veliku snagu, ja toliko sve odreda. Ali nije Allah sati mi iskušan. Drug jezik, pa onda ne znam gdje se gaši da je Musa ali sada tijel mogo je faraone, faraon je braćo bio spadano. Pogledajte samo one njegove slike. Jer je Allah dao da njegov tijelo ostane kao dokaz sunnjega dana. Da ga jedno Musa piknu svojom desetom. morate misliti šta bi od faraona bilo. Ali to nije pojenta. Poslanik kada je salatu od salam braću. Učestvovo je preko 20 pitaka. Znate li koliko je u svim tim bitkama poginulo ljudi? Kažu 260 ljudi da je poginulo u tim bitkama gdje je poslanik Aleksan bio. Poslanik prideži se da je ubio samo jednog čovjeka. Znači, nije nama cilj ubijeti sve odreda. Nama je cilj da što više odreda spašimo ljudi. Ne popuštajući ni malo. Ostajući na pravoj vjeri. Žestoki prema sebi. Ja mogu na glavi čitav noć hodati. Ako, ako je meni malo. I klanja čitav noć. Ali nemoj od drugog da on odmah. Zato kaže poslanik Aleksan, ne daj tebu zelu glasu jer je on bio puno zagubio sliju da nema niko ništa. Sve da žalaj svijet, ne mogu to svi ljudi. I on je bio, znači, puno bogopojazan. On je znao gledati muslimanima i on odmah misli da su oni na, kija, na, na, na salatu da su oni onome noćnom namazu, za taravije, posle taravije, sad vaćemo plen. A ima ljudi koji ne mogu to trpiti. Ja. I zato kažem, ovo pretjerivanje koje se danas da će pojavljivati. Kako ćemo znati ko pretjeruje ako ne pretjeruje. Praćo, u osnovi je, zašto je Buharija i Muslim, i Termizi, i Ebu Davud i ostali, što su oni se putovali po svijetu i tražili povjedljive ljude? Zato što se u njihovo vrijeme pojavila laž poslanika Ali i Salatu Vesalam. Pa su oni shvatili da je to najveći njihov zadatak, da vide ko laže ako istinu govori. Je Jel rekao poslanik ovo jest? Ovo nije rekao, znači ovo korpus za smeće. Šta mi danas trebamo raditi? Mi danas treba da tražimo povjedljive ljude. Treba da idemo i slušamo ljude u čiju smo vjeru sigurni. Govori nam deset godina isti. Ko nam se god pojavi sa nekim idejama novim, kao što je Kur'an kazao za Beduine, kad su rekli Haratil Arabu Amen, kao što mi je odmah mi kupili kulem tu'minu, niste vi još mu'mini, olakin kulu eslama, tek islam ste vi primili. Polako se sad dokazivajte. Dokaži se. Dokaži se ako si žešćo, da te vidimo koliko se žešć. Ali budi žešćo prema nevjernicima. Koliko je naše braće poginulo ovdje? Ako si žešćo, idi tamo gdje se žešći i plaho. Pogini na Allahovom putu, pa me otuda i čapiri, šta šta mi govori, pa ću ja porazmisliti ali da ti meni dođeš punog trbuha, ne znamo je haram ili halam trbuhu, i onda počneš mene učiti vjere i dešeš mi čažeš, ovaj čovjek zna akidu i niko drugi na ovome umetu, to samo ko šija tako ima. Kodni čekaju, imaju tog imama i čekaju ga da im on pišiva šte i osam slodina ne idu u farzle, ne da šte na, na file obavljuju, nemaju imama, sve vezano sa imama mi smo ljudi koji, znači, držimo se dokaza, pa će neko opet sada ovde kazati, pa ti ljudi do, govore po dokazu. Ti, brate, uz veliko poštovanje, još uvijek ne razumiješ dokaze. Za tebe i za mene još uvijek špansko selo. Ti, tebe neko prodaje, kao što svi baš dođe i pukne onoj neni, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. To učio najjači ajte sura Ana, ta, on iz Kur'ana uči i onda kaže gdje je onaj gdje je onaj bakar da prelijemo strahu gdje je ime i prezme daj neku deku daj ovu i onda ja otvori neki dan zapise znači šaran sam a jednom sam otvorio zapis dva tima igla ne riješeno jedan jedan <laughs> i to nosiš sa vrat i kaže koliko sto platio kaže 150 maraka jedan je pošao došao u Beneluku 9000 maraka, došao mu čin, bohom gore na, na vrh Njemačke, da mu kaže ne idi bez 9000 maraka. I kaže, ja nikad nisam nosio od 9000 maraka u džep, ali ja stavim devet u jedan džep, a troškove u drugi džep, da se ne pomiješalo, džin me fino objasnio. I ja dolazim dole, preuznam, kažem koliko je, kaže čovjek 9000 maraka. Ne se ruka oduzela, ja dajem. Nadolga čovcu. E, e, znači, to su te zablude A i kaže, pa hođa ima Ahmediju na glavi, sve iz Kur'ana i ovo ono. Tetka, ti ne razumiješ. Ti ne razumiješ. To što jedna tetka u Božimu kaže jednom bratu, pojavili se, kaže, rifate ovi. Pojavili se ovi kaj mi hrabe okreću na opaku. Ne mre se mi hrabe okrećat, nije to teški. A, ali onda ona svoju diagnozu govori, kaže, šta sam lijek zasmu, šta? Dvije litre rakije i limun. Tetka uvijek pjena, ne zna šta govori. A neko i neka joj, neka joj Boža žena rekla. Tako i ovo, tako i ovo, draga braću. I zato moraš vidjeti. Moraš biti svjestan. Moraš biti svjestan. Poslanik kada je salatu wasalam je bio na popištu bodre sa sahabima. Nikad ih nije ostavio. Nije iz nekog podruma slao sve deve i servirao im kako će oni biti žestoki. Nego je bio sa njima na poprištu kad je trebalo. I govorio ja sam Muhammed ibn Abdullah, da svi znaju. I onda sahabi za njega se kriju. E takve mi hoćemo daj. Ako nisam takav, molite Allah da budem takav. Spašavajte me. A da se neko pojavi da kaže ovo što su ovi ljudi, ovo nisu bili šehidi ovi Arapi, ovo to je sve zabluda. Kako bi vi, braćo, mogli razumjeti čovjeka da napada na tvoju majku, na tvojeg oča? to nikakav napad nije plav. Jer ko ti napada na islamske učenjake, braću, oni su redni od moj babi, od moje matere. Jer moj babo i moja mati, to su, znači, oni su, mi jedni drugima samo koristimo. Ovo su ljudi koji koriste svima. Kako kaže Ibn Hajim, čovjek može bez hrane i bez pića. Ali ne može bez iluma. Jer mu ilum treba svakog momenta. I zato, draga moja braćo, nemojte da nas nemoći doći. Neko žešio, neko ovo, neko ono. Moramo, ovo vam govorim kao nasih od emin, vallaha i braću. Ovo nije da sada sebe čistim, a nekoga operem. Ne, ne, ne, ne. Allah će nas sviju pokazat. Ali, draga moja braću, jedan od ti ljudi je sjedio prije 7 godina na mom predavanju. I predavanje se zvalo ovoj dječe u islamu. Ja sam tu govorio Ibrahimu, ali i 7 i spomenuo sam jedno slabo mišljenje, od kojega sam Jer kad dođe jači dokaz, musliman treba se potegne i povuče. Sjedio je, sjedile se tu, trojica ti daje. I tada su je se endečki ponašan. Jedan je rekao, reći Bilalu, neka pogleda u drugim tefsirima. Da vidi druga mišljenja. nime tada niko prečafirio. Međutim, nakon sedam godina kažu ko proglasi poslanika čafirom i sam je čafir. Zbog čega je to tako? Ako znači, Omer je reaguo odmah to kad vidiš da greši. A ne da mi kopa slančke snegove. I zato, da draga moja braća, to je preterina, preterivanje, koje sigurno nije poželjno i da takav način tumačenja islama, takav način tumačenja islama, nikako ne može imati svoje prave uspjehe. Može ono okupljati, jer broj ništa ne znači. I zato kaže, molite Allaha Đalešanu da nas ne iskusi sa ogrešnim šatanima vjere. Da se radi o popuštanju, bilo se radi, braćo, o pretjerivanju. Mi treba da znamo, ima još jedan problem koji je sad vezan za ove što popuštaju. Braćo, kao što smo mi nekada bili preokupirani, svi ovdje, već možda ova mlađa raja malo nije bila preokupirana komunizmom. Pa znam ja kad smo lopte igrali i kad kažemo da kažemo ti te mi je gol, To je gol što posto, nema tu provjere. Sumnjaš ako se kaže Allaha mi. Znači to je bio širk koga smo mi tada činili. Je tako? Danas ljudi pričaju puno na usta o takvu stvari. Spominje demokratiju. Znate li braće šta je demokratija? Demokratija je znači kufr 21. vijeka. To je ideologija koja hoće kažati Allah ne zna propisivati nego mi trebamo propisivati. Znači treba da ljudi propisivaju zakone, a ne Allah subhanahu wa ta'ala. I zato mi ne, ne smijemo pozivati ni indirektno, ni indirektno u demokraciju te kufrove. Ali mi ne trebamo se okupirati šta da tamo neki čovjek. Sve to mu bilo. Šta je sad sa njim? Jer braćo moramo švatiti. Moramo švatiti poslanik je šal, što je klanjao na džaši o osustva. Što mu nije mogao otići pa mu tamo klanja? Nije mogao, nije. Drugačija je situacija. Vrijeme je tako zahtjevalo. Što je poslanik je šalatu osram potpisao u Dejbiju onaj ugovor i napisao Alija radijallahu anhu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Kaže mušić podac. Da da to tako mora proći kod nas. Pa što se mi slađali? Obriši to bola, ne može to proći. Kaže poslanik Ali Šran, ali obriši ovo. Kaže, ja ne mogu. Ali Ali Allah poslanik, ja ovo ne mogu. Ne, ja ne mogu ovo obrišati. Tolika ljubav prema pa dakle, poslanik Ali Šran. Kaže, pokaži mi Dakle, dokle. Uzo poslanik Ali Šran obrišao. Zato što poslanik Ali Šran gleda dalje. Mi ne gledamo parlament, nego mi gledamo dalje. mi, mi znamo da da, da je Dejton nepravedan mir. Ali mi smo gledali dalje. Mogli smo mi tada ratovali sa našom armijom. Šta bi dobili? Bilo šari, bilo normalni vakri ljudi. Bilo tuzli, bilo normalni ljudi. Bilo u pažaru, bilo normalni ljudi. Samo što sada neće da budu normalni mnogi. Isti ta braća, molim Allah da im olakša u zatvorima. Mene što braća htjeli ubiti. Morat toga biti svjesni. Ljudi koji su me tako braća dočekivali, vallaj. Znači, mene moja braća tako nisu držala. Ti su ljudi došli pred Pazaru da me štede. Ti su ljudi mene postrojili u Pazaru, rekli mu, od danas više ne možeš vađati, ali još uvijek sumnjam u tebe, imaš još ti musliman kod nas, imaš neka pravila, dočekat ćemo te. Znači, ljudi koji su me ovako držali za kratko vrijeme, ovako tu nas ne može proći. Znači, nešto nije u redu, neko te navija, ne možeš biti zvrk. I zato kaže, pošto vrijeme nam znači ističe, čuvajmo se bilo koje krajnosti, ostanimo u džematu, ostanimo u džematu sa ovom braćom koja imaju milijun grešćaka. Ali moramo se popredati. Budimo nasihol emin jedni drugima. I držimo se zajedno i popravljajmo se. Ali da mi sada izmislimo neku novu, neki novi pravac, i onda svaku cijenu. Evo da ću vam jedan primjer koliko mi ne razumijemo, a vezano za fik i sa tim će završiti. Jer da ćemo, mi ne moramo utemeljiti na dokaz. Ti me radi, vidi jedan braći neka, stavljaju posljednu kruva, vežu ruku. To ima mišljenje, iako je šlato. I, i Hanbeli je ga najviše zagovaraju. Ali taj brat koji veš ovako ruke, onda ide ovako od ove rukama. To dvoje ne može zajedno. Znači, oni koji se otvaraju odlažak rukama na Znači, slazak rukama na sredstvu ne zagovaraju ovo, nego je obrnuto. Ovi koji zagovaraju ovo, znači sva četiri mana smatraju treba ići koljeni. Neki ashabi, i Al-Sheikh Albani, neki drugi ljudi, učenjači, su razumijeli da hadisa treba ići rukama. Zbog čega ja sam razgovarao s nekim ljudima, kaže ja hoću se najžešći. Pa to je dvoje, nisi razumio, to tvoje nije žešći. Evo s znači, nisi razumio to, tu stvar. Znači, ako ide, spuštaš ruke, onda ideš ovim, ako hoćeš. A gore spuštaš ruke, onda ideš ovim. Yes. Nego ljudi razumiju, nego kad vidi nekoga, mi smo bili nikad neopredijeljeni, nikad nismo bili opredijeljeni. Sad nam treba neko ko će nam, Znači, ja kažem, kad ja imao 300 djece, i svi bi rekao ovako, babu, babu, ja bi narastao ko sobu. I tako kad ljudi vide jaka čovjeka i ovo ono, kažu samo naprijed, ne popuštaj, mi idemo sa tebom bojim se će to biti Beno Israil. Kad prva da pukne, da ćemo reći, ili ti, tvoj gospodar, pa se bori, da bi ovoga osnimo. I zato odgoj, braću, odgoj i u islamu uzmajmo jedan po jedan dio, polako, fino, ali idemo, šerijat je, zato su ti ostale šerijat. Zato kažu, to, pa to je široko oblast, moraš sve učiti. Hajmo mi poletiti nekako na trzinu, da nas nešto upati neki trans. Jel? Ja. Ne, ne, ne. Idemo, guramo šarijat. Može li mirom? Bože. Ne može mirom? Sklonjaj to s puta. Ima beton kao se to sklonja. Zato kaže. Držimo se, braće, srednje puta. Držimo se onoga na čemu je bio Šejh Emer. Držimo se onoga na čemu je bio Sabahuni. Držimo se onoga na čemu je bio Abdul Držimo se onoga na čemu je bio Iman. Držimo se onoga na čemu je danas Šafet. Na čemu je Vila i njima slični. A kad tamo, samo nam kažete, sretan vam put. أقول قولي هذا أستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين. تبرشهم. Tema je žestoka, ruče šesti mjesec. Pa ja sam ovako htio kao svoje građe da kažem, a molim Allah že sve ono što sam kazao, nekoga uvrijedio da mi oprosti. Ako neko od vas smatra da sam ga uvrijedio, ja ću ga doći u čelo poljubiti, jer mi moramo biti ponizni prema drugima, a žestoki prema jedinčnima.